național radiofonic pentru copii. Le-am încercat cuvintele în dreptul urechii, ca niște ulcere de smalț, ca să te văd cât pot să sune și cât ar putea să tăcă. Și mi le-am încercat și în zara soarelui, ca niște ouă proaspete de venușă albă. Din ce se rup povestea asta mică pentru tine? Și de unde să o încep? O povestire mică, moale ca un fir de ață trecut prin ac, și tocmai atâta cât este nevoie ca să coasă doi nasturi de sticlă la pieptul păpușii. Mosorul e plin și nu-i găsesc tăbătâiul, și ața nu este ruptă și desfăcută din înșirare ei strântă, fir după fir, pe o povestire e o jucărie. Am făcut o jucărie cu gândul. Nu știu ce povestește gândul. Din cioburile de porțelan ale azurului spart azi dimineață, de ciocanul soarelui, toate lui, adun cu pensula unui fulg răsucit bromanii de lumină. povestire mică, scrisă fără slove, pe un sol de pește, și care trebuie citită cu geam. De fapt, povestirea a ieșit din colaborarea tuturor, Mama punea fire de bumbacuri în găurile ciorapilor copiilor, băiatul clădea un castel din pietre betuniulare, iar fetița împletea pe un schelete de sârmă fire de papură răpsite ca să iasă din vedetele cu minți și mici un coș în care zăpuie la vară patru cireșe. Nu ce povestea pe tătări. Ba da. de basmele încep cu a fost odată. Pentru că tot ce se întâmplă din lumea basmelor s-a petrecut odată, adică pe vremuri, și nu se mai poate petrece din Nu Nici atunci când ne jucăm de-a poveștile? Atunci, da. Să ne jucăm de-a poveștile de tătările mm, Mai bine, dragii mei, să ne jucăm puțin de-a școala. De-a școala? Da, eu cred că se prinde bine. Altfel, ai și ei totdeauna numai trei la limba română, din pricina confuziei pe care o face între literatură și cultură. Asta ca să nu mai vorbim de aritmetica ta, care se prezintă cu totul anarhic. Oricum ai lua-o, ție îți ies la numărătoare câte nouă degete la o mână. Degete e de răutător. Mai bine număr cu pune. Bine, să te vedem. Gata, nu te mai osteni. La urma urmei, ce folos să știi să numeri o mie de prune când tu nu poți mânca mai mult de nouă? Nu e adevărat, puține, patru! Așa ai pretenție că ai mâncat patru și în realitate ai lăsat pe farfurie 22 de sâmburi. Să trecem la ora de scris. Voi scrie, de pildă, rate. Dați-mi blocul de desen. Da. Poftim, tătuțule. Așa. Treaba o vom împărți pe din două. Voi o să faceți matrat, iar eu am să scriu rate. Da. care e Fiindcă... Fiindcă e mai ales, ne poftim. Și, și pe urmă, rața ta are un singur ochi. Uite că mai pun unul. Ești mulțumit, da? Da, dar sunt amândoi de o singură parte a capului. Aia face. Important este că rața a ieșit în francă. Și, la urma urmei, știți ce? Cred că e momentul să închidem școala și să luăm vacanță. Acum mm, mergem în seacă. E târziu, copii. Cum e târziu? Tu nu te joci toată noaptea cu un condei și cu o bucată de hârtie, dar ce te joci tu tătuțul? Da, ca e vers, dragii O să ne arăți nouă dată un cal verde? Da, o să vă La masă, Mițu și Baruțu se așează ca doi consumatori să-i plătesc, cu șervetele, cu șireturi legate la bărbie. Mânițul e mai mare și Baruțu e mic. Mânca la mama, zice Mițu, când Baruțu pierde între farfurie și gura prea de verde deschise, trei sferturi din lopata furculiții. Privirea lui se umflă de ciudă, uimită de chipzuința mâncărilor, de a fugi din tacâmuri și de a sări din farfurii. Și pe urmă zice în sine, mâncarea ar fi mult mai gustoasă dacă nu ar fi atâtea reguli la fiece mișcare. Cu mâna dreaptă, nu ți-am spus să nu mai ții furculița cu stânga? Poftim, eram sigură că ai să te pici ridică mâna să-ți intră cotul în sos. Într-adevăr, se pare că muncește din tot sufletul. Nu, nu se găurește felia de pâine ca așa rece. Stai, stai să-ți spun tăieței. Nu, Vai să mănânci și mâncăm toți. Nu! Cine te-a învățat să pui la mă compot? Uite, te-ai măzgărit până la ochi. Ți-a rămas un tăiețel pe nas. Are tăiețel pe nas? Șterge, șterge frumos. Așa. Acum taie aripa de pui cu cuțitașul tău. Încet! Mergi mai convenit. Tot sosul a sărit pe pereți. Nu e tot de pupule, e morcov tocat. Constat am și în mustață. Și pe cravată și pe haine. Și pe haine! Parcă ai ieșit într-un butoi de brânză de zi. La fel, la timp, nici rochia ta nu arată mai bine cum ai făcut una ca asta, tâlharule? Să treci imediat la colț. Nu, nu acolo, lângă dulapul cu dulceață, în colțul de dincolo. Așa. Degeaba te uiți pe sub sprâncene, că nu ne mai împăcăm noi amândoi. Ai să rămâi acolo o lună de zile, nedormit, nemântat, nespălat, moțăind de-a picioarele. Și pe urmă mutăm în baie, să stea așa acolo o lună de zile într-un colț. Nu o să fie până la Au să fie, dar eu n-am să-l apăr și pe urmă de tot îl mutăm în pivniță. Acolo o să vadă el. Într-o cărămidă o să iasă baba chioara, că mătura cu linge și o să se strânge, și o să scoată limba la el. Da. Și o să vină și crocodilul cu ca foarte. Și mai vine și elefantul cu două bastoane în gură. Acum să vedem ce-i să faci dumneata. Întoarce capul tâlharule și nu te mai uita pe furiș la mine, că nu te iert. Cum o să mai ies eu cu tine, de exemplu, la câmp? O să te arate ficiorile și o să spui în auzul meu, fără să îndrăznesc să răspund, că tu ești la care i-a stricat pantalonii tătuțului și fusta măicuții. O să pot eu auzi ticăloșiile tale fără să intru în pământ? Nu. Nu pot să fie. Că dacă te iert acum, când te vei face mare, ajungi poți de carte. They always hit each other. Da. Atunci, du-te și șterge-l pe tâlhar la ochi și spune-i să nu te plângă. Uite, că ține batista mea, că tăieței nu mi-au intrat în buzunarul de sus. Așa. Suflări și nasul. Poftim? A zis ceva? Zice. Не насыпай ему, это добрый саер. Я тоже кучер. Ком? Ты думай, кучер? Да. Вы его собрали древей, саер. Стат, ну благодарить. Брауса кучер кучер. Если вы раскопали, то мне ничего. Я щеку как-то припимала. vreți, cu orice preț să-l iert? Da, de da. vreți. Bine, pe răspunderea voastră îl iert. Tu, măicuță, du-te în pivniță și spune să-și vadă de treabă baba Chioara și să nu mai iasă crocodilul. Iar pentru ca iertarea să fie întreagă, veniți amândoi să vă spun o poveste într-o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe. Și dacă povestea miroase la minciună, și minciuna este titluită bine, povestea și atunci place mult. Tătuțulici, ce poveste ne spui? O poveste cu oi. O poveste cu oi? Da. A fost odată un măgar care avea prieten o pisică. Pisica aducea măgarului tot ce trebuia pentru o căsnicie de gospodină. Și măgarul a trăit ca un boier leneș o grămadă de ani, până ce, din senin, sau poate că și din pricina vârstei, Pisica s-a îmbolnăvit. Și cum s-a îmbolnăvit pisica? Zăcea sub o plapumă de păpușă și își culcase durerea de cap înfășurată într-o basma de dantelă de o perină de puf brodată cu numele ei. Într-o zi a oftat și i-a zis cu măgarul. Ce să facă? A ieșit din casă fără niciun gând de sfârșit, dar a nimerit la un baci bătrân, care sufla în fluier în mijlocul oilor fermecate. Și măgarul i-a zis pace. Sunt sărac și amărâtă, e familia bolnavă. am și eu o familie. Eu sunt capul familiei și familia mi-e pisica. Ce, ce vrei să nu râd? Păi cine a mai văzut măgar și pisică făcut să se înțeleagă? Hai fi serios măgarule și treci împreună. Că tot ne-am pierdut eu măgar. Nu, nu, nu pot. Mă așteaptă pisica să duc de mâncare. Ce nu mai vezi să vedeți ce s-a întâmplat. Întâi măgarul, care se gândea numai la pisică, fu silit să se supuie. Și baciul, pornind cu turmele din loc pe părșuni, i-a împovărat spinarea cu toate câte trebuiau duse și cu merinda umpeașului. Au umplat așa 45 de zile. Ce face pisica atâta timp? Are pe nimeni. Mi se pare că e greșit numărul zilelor. Ia vezi, nu cumva să mă puțin. Ai dreptate. M-am După o mai bună socoteală, nu cred să fi trecut măgarul împășând peste 15 zile. Ce mult! Adormind odată vaciul în pădure, măgarul îi văzut sforind, o luă la fugă îndărât și ajunse a treia zi acasă. Pisica îl mostră Când s-a crăpat de ziua, pisica, uitându-se ca să se oglindească în geam și ca să-și așeze puful dintre urechi, văzu o lume albă și neagră în bătătură, cum nu mai văzuse niciodată. călăug într-o pustietate. Baciul, fiindcă el era, îi zise măgarului. Vă eh, să zic că așa te-ai purtat, eh? mi-ai furat oile. O? V-am furat eu pe voi oilor. <laughs> Vezi că nu? S-au luat singure după mine. <laughs> N-ai să-mi dai ceva să duc la mură. Că mi-e tare foame. Bagă mâna în să și iasă. Și fiindcă baciul era bătrân și slăbit de puteri, măgarului i s-a făcut milă și s-au însoțit să meargă împreună și să facă o familie mare cu toții, ceea ce s-a și întâmplat. Astăzi, pisica doarme în cojocul baciului, iar câinele se încolăcește la burta măgarului, care se culcă pe o parte și cască și el. Gata, copii, povestea s-a sfârșit. E vremea de odihnă. Iată, ceasul ne poftește la culcare. Orologiile casei. Ele au însoțit mereu cu mișcarea lor bucuriile și gândurile noastre. Dar cel din tâi lucru care a uimit un an de zile pe copii a fost ceasornicul de buzunar. La săritura ciudată a capacului s-a adaus tic-tacul ridicat la ureche. Muzicalitatea morotonă a bătăii avea pentru auzul lor un farmec, sigur, complicat, de vreme ce ore întregi ascultându-l, surâsuri delicate se succedeau ca orele luminii pe figura lor trandafirie. În solicitările lui, Baruț nu îndrăznește însă să ajungă până la ceas. Se limitează la lucruri mai modeste. Tăpătule, te rog să-mi dai un plic. Nu-ți mai dau plicul care strici. Vreau să scriu la Brașov. Tu scrii și nu mai înveți să scrii. De un an de când scrii, au mai ieșit opt romancieri și zece poeți. Te rog să fii serios. Și să nu mai măzgălești plicurile, că mă supăr. Bine. Dă-mi un plic, că nu mai scriu. Dacă nu scrii, nu înțeleg de ce-ți mai trebuie plic. Și de urmă, acum e timp de plicuri. Du-te de pe ziua. dea al naiba să ne mototolești. Vezi, vezi, Nu-i dai un plic. Și dumneata, nițule, ce vrei? Să-mi dai și mie ceva. N-am nimic de dat. Să-mi dai ochelari. Să mă cur cu ei. Cum să-ți dau ochelari? Trebuie să le lucrezi. Dacă ți-i dau, nu mai pot să fac nimic. Atunci, dă-mi ceasul. Nu, nu, nu ce l dau. Hai să-i sparg geamul. Dar nu-i spart odată. Atunci eram mică, acum sunt frumoasă. Și când erai mică erai frumoasă și tot l-ai spart. Da. Ce vrei să faci tu cu ceasul? Îl pun la piept. Mă uit cât o să dorm. Lasă, când o să cunoști numerele de pe ceasornic, îți cumpăr unul de mână. Dar știu și acum. Uite, e 12. <laughs> Ai pus degetul pe patru. Patru? Nu, e 12. <laughs> Ai dreptate, Nițel. Absolutely face ceva care nu se vede ca un ceasornic care se vede. Adevărat! Noapte bună! Dimineața a venit pe nesimțite. Odată cu ea s-au strecurat și copiii în odaie. Bună dimineața, Purcelușu! Uite ce-a tornicul de că nu știu ce are, că te învârtește mereu. Cred că i-ai rupt arcul. Nu s-a rupt nimic, și e întreg. Da, e întreg. Uite, tătuțule, și eu ți-am adus plicul, e întreg. Da, tu ai fost mai cu mine. Clipul e intact și nemăscălit. L-au și lipit Uneori însă îi se întâmplă și taților să se afle în postură de solicitație. Așa de pildă, privind să plece peste ori pe două zile, tătuțul i-a cerut fetiței lui să-i împrumute un geamantan. Geamantanul ei minuscul, purtat din odaie în odaie, ca prin gările unui continent zugrăvit cu aurore și tapisat cu povești. ce zici Să să-mi un frumos geamantanul tău să facă și el o călătorie mai lungă. Geamantanul? Mm. La întoarcere îți aduc un coș cu căpșuni și un buchet de bujor. Și un șețel? Bine, un buchet de bujor și un șețel. Și geamantanul? Sigur, și geamantanul. Dar mi-l dai? Uite! Mulțumesc. Dar uh, așa, un cuiat, nu-mi dai și cheia. dia. Por quem te queia? Uita. Inăuntru e un oaspete. Domnul Ursulache, înfășurat în jurnal, va să zic que <laughs> esta era secretul. Mai tu, duțule, tu cursul cu pricina, domiciliază acum prin înghelele podului, într-o cutie cu pălării vechi. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el ar fi fost fioros și podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Dar ursul e galben și culoarea asta micșorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni și-au luat-o florile pentru ele. Ursul stătuse jos în casă doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât n-a fost nevoit să pui deoparte în singurătate. Anume, ursul nostru se înrăvise să fure și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat. Tătuțule, de ce fură în el atât? Poate că tatăl urșilor, care umblă nevăzut prin lume și îngrijește în munți de copiii lui, săpându-le peșteri, răsturnând iarna câte un pietroi pe bărloage, spălându-i în somn, pieptănându-i și tăindu-le unghiile cu un ferăstrău de argint, face ce face și trece și pe la urșii de pâsele pentru copii și le dă câte un crâmpei de nărav că și-a furat ciocolată. Și ce? el a mâncat toată cutia cu bomboane. L-am văzut, eu l am întoi. Odată l-am prins fugind sub canapea cu cutia în brate. Eu l-am și bătut. Lasă, de acum i s-a înfundat în harul lui. Din pod nu mai vine. Așa crezi tu, tătuțule, dar el vine. Ciudat, eu nu l-am întâlnit niciodată pe scară. Pe tine se ferește. Și chiar dacă n-ar veni, tot geaba tătuțule, că de la urs s-a învățat să fure și mielul cel creț. Și mingea s-a învățat tătuțul. Știți ce am să fac, copii? Ce? Într-o zi o să mă așez la pândă chiar în îndurat. Când ursul și mielul vor veni cu lingurița în lăbuță ca să se înfructe, o să-l găsească pe tătuțul între borcane. Pietul urs, ce o să se mai la drept vorbind, dragă miciule, nu știu care dintre ei o să se sperie mai tare, mielul, ursul, ori tătuțul. Tătuțul nu bate ursul, nici mielul, nici mintile, pentru că el știe că trebuie să crească și lasă donacurile descuiatele cuțiile cu catapunițele ridicat, porcanele cu țita nelegate, pentru că mingele nu au degete ca să dezlege sfoara și să descuie duratul. Cu toate astea, datorită unei înțelegeri secrete între părinții din toată lumea, mai există dulapuri încuiate, dulapuri care... Ce? Ce s-a întâmplat? Nu știu. Unde sunt copiii? Adineori nu aici. Să știi că au dărâmat șifonierul. Eram convins. Mitru, baruțului, unde sunteți? De bine, m-am optit umbrela cu cioc de parză. Probabil însă că nu umbrela a răsturnat dulapul. Nu am la fel, tocmai că mă urcam pe rezemătoare. Bine, dar nu erați decât voi în odaie. Păi tocmai asta explică împrejurarea. Ce căutați voi adevărat? Voiam să vedem. și ce-ați văzut? Eu, măicuță, am o propunere. Să le dăm lor toate cheile de la dulapul. Da. Să le ține ei. Hai. Dați-le Când va trebui ceva din vreun dulap, umblați voi și scoateți tot ce e nevoie. De azi încolo, veți avea voi doi grijă de toate, iar tătutul și măicuța o să stea și o să se joace. Da, voi faceți ceaiul, mâncarea, voi puneți un pe pâine, Aha. voi o să lucrați. Măicuța și tătuțul au demisionat și chiar acum se duc în curte să se dea în leagăn. Hai, Nu se potrivește nicăieri, niciuna. Ei, da, uneori cheile nu se prea potrivesc. Până și cheița poveștii e câteodată îndărătnică. Cum? Ziceți voi să vă spun povestea? E bine, fie măcar pentru că nu ați bătut azi toba cu mătraile în fundul cazanului de râs, pentru că nu ați aruncat farfurile pe geam, pentru că nu ați rupt vârful de toate creioanele, pentru că nu ați lăsat apa deschisă ca să nece casa, pentru că nu mi-ați uns clanțele cu dulceață, pentru că nu mi-ați băgat cutia cu tutun în foc, pentru că nu i-ați îndreptat ceasornicul cu ciocanul și nici nu l-ați prăjit? Am să vă povestesc, am să vă povestesc cum ne vom plimba noi astăzi afară pe câmp. Mai întâi o să trecem prin buruienea mare, prin pături de pelin și prin horbota de mușețel cu nasturii galbe. Știu, mă încet, și nu mă întrebați prea multe lucruri, odată că mă încurc. Să nu fiți curioși pe ce pământul este negru, iarba verde și cerul albastru, că nu știu deloc. Așa. Pe urmă, au să ne iasă păsări înainte, rândurile ascuțite, vrăbi grăsălii Spoare? Spoare. Dar nu știu pentru ce spoare. și cum. Ce spusei? Ana. O să mergem să vă arăt ceva dincolo de apă și peste drum de moară. Moară? Care moară? Moara unde moșul cu barba cât cânepa și cu sprâncenele cât peria de haine macină toată ziua făină de cozonaci. Să nu cumva să faceți gură când trecem de lângă moară că iese moșul în prag și ne amenință cu degetul lui cât un băț cu măciulie. Că dacă iese, eu iau la fugă, să știți. Dacă ne prinde din urmă? Ne pune să facem perișoare de mălai pentru șoare și mori. Are mulți șoareci? Vreo 800. Ei, și așa. Când vom trece apa, o să vă iau în cărcă pe amândoi unul că are pe umărul drept, altul pe stâng. De ce, tătuțule? Ca să nu vă prindă racii de picioare și să vă gâdile în cealaltă. Iar pe malul celălalt o să vă arăt un pom în care cresc păpușă. Da? Din care pricină pomul se cheamă păpușăn, adică tată de păpușă. Și mai cu cum se cheamă? Păpușile astea n-au mamă, numai tată. Nici nu vă închipuiți ce mai tată au cu 12 busteți și 12 tăcălii. Ce frumos trebuie să fie, bună! Hm, nu e el prea frumos, dar e un pom deștept. Tot el face și mărgele galbene de chihlimbar, pe care le mănâncă iepuri noaptea la lună. Eh, dar asta e numai un petic din tot ce o să vă arăt o să vă arăt eu o mulțime de lucruri peste apă, peste dau și dincolo de locul unde bombănea albinele și mărie ursul. Ei, dragii mei copii, dar până la marea plimbare pe câmp, peste apă și peste deal, o să facem una mai scurtă. O să vă spui povestea gemului de păinjenișuri, pe care tătuțul a găsit într-un cuib de pitigoi dintr-un plop. Împărăteasa potârnicilor umblă noaptea prin razele lunii cu un pitpalac pe umeri, care se rostește în bătaia lina vântului de printre snopi cu strănuturi și cu un înveit. Când trece în barateasa, alaiul de lăutare al miilor de picpalaci o primește cu cântecul lor de ciocănele de lemn bătute în toți de mititele. Dar împărăteasa ofta adâncă. La curtea mea, de măta s-au au uitat niște și îl zboarele nu mai au ce urzi. Dar ce văd? Ce sunt acele rotunde de fire de lumină albă, care lucesc în dreptul lumii, întinse pe mâini și mestece? Cine face rotogoarele astea de scamă Luna sau altcineva? Țitarul, al cărui cioc lung vede până departe, a răspuns. Păi, le-au furat când ați ori gândeaților pe niște șururi ale unui cu farmacie și-au fugit până în pădure și-au pus pe sus, până că mătasea nu mai așa repede. E ca mea chestia, care tot anul a ajuns să umple fagul lor uscat. Abia în timp de coi a ajuns plata, virul s-a și șinut, a durat de o frunză. Aș vrea să văd și eu, mai Și pe întinderea unei batiste cu opt colțuri, țesută din firul furat, văzu alergând un încheaș de păianjen gros, ca o babă de chihlimbar în luciul unei s-a porunci. Aduceți din firul ăsta pentru războaiele încriminite ale împărăției noastre. Atunci începu prădăciunea. Păinjenișurile toate, până în marginea pădurii, fură adunate. Dar în zece ani de zile abia s-a putut întocmi un gem cât o minge, care nu cântărea mai mult ca un fulg de sub aripă potârnicii. Cine l-a pus în cuibul lui, n-am știe. Destul că împărăteasa s-a pus o mort. Thank you. puțin mai lungă, tătuțule. Vezi, adevărul este că, stând adormiți ca pisicile, gândacii de mătase s-au trezit și și-au adus aminte meșteșugul. Ei, și atunci, ce să mai lungim? S-au apucat de urzit horbote ușoare, broboate cu flori întortocheate, mantale și cachifele de multe culori iar mătasa plumburie a hoților cu câte șase picioare a rămas de prins muștele și țințare. Tătuțule, vreau și eu un cântat de mătase. Unul mic, mic, mic de tot. Într-o zi o să căutăm unul. Ia, chiar acum îmi gândesc M-am uitat în oglindă și l-am prins. Îngândat în oglindă? Ce patru? În oglindă l-am văzut, dar de prins am prins aici, pe obraz. Uite, uite, lângă nas. de <laughs> mătase o fi, dar gândacă nu e nițule. Aia ia lunițe toată ziua. <laughs> Luniță? Și e bărțule. De ce te-ai bosunflat? Pentru că... De ce n-am și eu o aluniță? Lasă, nu mai plânge. La urma urmei ai și tu a lumița ta, numai că nu se vede. Și de ce nu se vede? Pentru că e tocmai pe spinare. Uite aici, între umeri unde pun eu degetul. văd și eu. Tătuțule, dar alumițele cine le-a făcut? Cine alta decât mama? Tătuțule, vreau să fiu mașinist. Dragă baruciule, pentru asta ne lipsește iarăși un lucru foarte important tren. N-are nimic, un cumpătun, un de tot, cu locomotiva adevărată. Ce crezi că ai să știi tu să-l conduci? Oh, o să merg iute, iute cu el și nu o să opresc nicăieri, decât, decât pe stradă la unchiul Sesi și o să fie de seama că trenul merge repede și dacă e vina mețeală, nici nu o să poată sări. Mm, mai bine, mai bine să stai acasă. Tătuțule, mm. nu mai lui barutului cum vede? Ei, vezi tu, fetițele nu prea conduc trenul. Dacă vrei, îți cumpăr o gară. O oh, gară? Da, sigur că vrea. Și trenul lui barul să se oprească în gară. Cred că n-are să se oprească ca un cărpei sau pești până în de linie. Și locomotiva o să ți taie în două, uite așa. Ei, păi, n-are rost să vă certați. Trenul și țara au fost totdeauna prieteni buni. Tătuțule, dați-mi așa că o să cumpăr întâi țara, bătrânul. Ei, păi, normal ar fi să apară întâi pasagerii nu-și pot cumpăra bilete și țigări din câmp, nu? Dar, dacă vreți voi, am să le comand pe amândouă odată dintr-o parte pare să fie trenul și din cealaltă gara. Frățule, să nu fie o gară mare, vreau una mică, mică de tot. Cam cât de mică? Așa, cât, cât un potet. Și pe peron să fie oameni mici de tot și un șef de care și lumini de ah, tot. Asta e foarte leste. Punem într-o lampă nițică electricitate și o agățăm de firmă fapte bune, dar ce vă faceți cu poșetele și cu umbrelele pierdute? Vor fi păstrate la casa de bagaje, bineînțeles. Sugestia nu era, o să comandăm și câteva poșete și umbrele pierdute. Da. Mai greu să fie dacă pierde cineva, să zicem, uh, o legătură cu covrigi. Bine, covrigii mănâncă doar. Și mie nu dai niciunul. Îți dau dacă mă lași să conduc eu locomotivul. Bine, atunci nu mai vreau covrici. Știi că nu mai vrea covrici? Eu cred că el îți dă locomotiva dacă îi dai și tu garanițe. Nu, nu dau gara. Zice că nu dă gara. Uite ce e Tu în niciun caz nu se poți conduce toată locomotiva. Pentru că n-ai decât două mii și trebuie mai multe. Tu o să conduci fluierul și sora ta fumul. E vrea? Nu, eu vreau fluier. Ba, eu vreau fluierul. Eu vreau fluierul. Dacă e așa, nu vi-l dau la niciunul. Îl conduc eu. Poftiți în vagoane. Gata, copii, gata cu jocul, e vremea culcării. Așa. Acum sunt aractivă și încetăți ochi. E ora 8 și la 8 copii mi se visezi. Cum, tu vrei să mai o dată din picior și pe urmă te potofești? Hai fi. Uite, dacă mă ascultați și adormiți imediat, mâine o să vă spun o poveste cu ursul și cu ariciul. Mai bine spune-ne acum. Acum e târziu. Una mic, mic. Una mică care să vă spună tătuțul. Pe cea mai mică spun cum era pădurea în care mă jucam eu toată ziua de vară când eram mic. Voi știți ce este de fapt o pădure? Este cu copaci și copaci au rădăcini. Tot așa era și pădurea mea, cu deosebire că, în loc să fie lipiți de pământ, copacii umblau de colo până colo, neținuți deci de nimic. Câteodată, când treceam prin pădure, era acolo toată și până să mă întorc, nu mai era deloc. Și a doua zi iar veneam de rând. Ce mai? Era o pădure mișcătoare. Și de ce era mișcătoare? Poate din pricina copiilor din satele din prejur. Copacii au luat ceva din zburdălnicia lor și au rămas nebunatici și copilăroși. Câteodată desuiam câte 10-15 într-un pom și el o lua la drum cu noi ca un car cu voi ne plimba prin toată pădurea și se întorcea cu noi în cârcă la locul de unde ne suise. Și cum vă mai dădeai jos de acolo? Foarte ușor. Copacul își muia crengile, lăsându-le cu noi în jos, noi ne poconeam la el, el da din vârf a mulțumindu-mi tale. Dar mai aveau ei un obicei intrau în livezile oamenilor și prădau merii târguiți și perele curte. Atunci când am să văd un braț cu oameni de am să-i strig, hoțule! Ei, vezi tu, copacii erau tocmai niște tâlhari. Când se adunau copiii, ei se scuturau nițel și toate fructele furate le erau dăruite lor. Câte un pom pleca din pădure cu lună cu tot dacă nu ați aflat, tocmai atunci îmi pringe insulile lui. Dar animale nu erau în pădure? Ba da, erau mulți. Cu coarne? Cu coarne sau numai cu copite, cu labe, degete și unghii, făpturi, unele mari, însă zăblajine, lăsându-se să fie apucate și prinse. Simbri cu frunta lată, cerbi cu ramuri în cap, sapi cu zuluf de os, noi alergam câte o jumătate de ceas după un bivol sălbatic. Îl prindeam în brațe și el, de bucurie, se dezumfla încet, încet. Nu-i adevărat, adevărat. Vreți voi să vă spun adevărat? Da. Ei bine, animalele erau de cauciuc subțire perse și pădurea era de guta persă. Și primarul nostru le umpla în fiecare sâmbătă seara cu pompa de biciclete, ca să avem cu cine juca duminica dimineața. Mie mi-a plăcut povestea, dar spune-mi, tătățule, ție îți place când povestești? Aș voi întotdeauna să povestesc și numai pentru voi. O povestire e ca o jucărie. Da, o povestire e ca o jucărie. Mie, tăpătule, nu s-ar putea să-mi dai o jucărie de adevărat. N-ar fi exclus să se poată, barutule. Cu o modeste condiție, însă. Să-mi spui pentru ce mi-ai cerut adineauri atât de stăruitor un dop și o sfară? Voiai să faci din ele o jucărie? Ba nu, tătuțule. Știi pentru ce-i trebuiau? Ca să dreagă oglinda de la dulap. Oglinda de la dulap? Da. Pe câte mi-amintesc, nu era de fel stricată. Nu, nu era, dar acum este. Și cum s-a petrecut felul meu? A avut o bată un cui cu ciocani. În oglindă? Da, dar n-a intrat. Asta mă liniștește oarecum da, încăta și crăpată, de sus până în jos. Când mă uitam în ea, parcă aveam o pereche de nasuri și patru buze. interesant. Și pe urmă? Dar pe urmă, pe urmă el a încercat să lipească. Auzi-o cu scuipat și nu a făcut nicio ispravă. Am chemat și pisica să ne ajute. De ce tocmai pisica? Fiindcă pisica știe multe, știe să prindă și șoarici, fără cursă. Și? Și nici ea nu s-a priceput. Dacă ați avut cu voi un de năzdrăvan, cum era cel care îl sfătuia pe făt frumos, altfel ar fi mers treaba. Dacă nu avem... Noroc că tata se gândește la tot. Ia uitați-vă ce v-am adus în cutia asta. Nu știu, și l-am pus ca să-l găsească pentru mine. Și flori și ție le-am pus pe pentru dumneavoastră. Dar nu o fi sete, că căluciu. Adevărat, la asta nu m-am gândit. Dați-mi voi apă cu limurița. Sau mai bine, băgați-l cu nasul în bară. Ce, ce cură căscată are! Firește ca să-i încapă zăbara. Și ochii, am ochii seamănă cu ai cățelul. Și cu ai cățelul. Dragii mei, în privința ochilor, toate dobitoacele voastre de prin odaie sunt frați. Și să vă mai spun ceva la ureche. Da. Mi se pare mie că și ursul și armăsarul este la aceeași crutoreasă, doar o valoare însemnătate. Ia uitați-vă ce coamă are și ce șarbă are. Dar, dar înăuntru, tătuțule, purtă ce are? Purtă? Da. Cred că domnișoara acuzătoreasă a vândut acolo tot ce era de prisos. Dar de ce te preocupă atâta interiorul? Mai bine, uite, examinează copitele. Sunt din cea mai fină mușamală cuită, ca niște pantofi de dansator. N-ar fi mai bine, tătuțule, să-l pot cofi? Deocamdată nu. Când să facem mare, o să luăm amândoi în drăsură ca să-l ducem la potcovan cinstesc. Odată cu el ai să crești și tu. Și tocmai când o să fie bine să încaleci și să te duci pe el de-a fuga la bănea sau la mogoșoaia, o să înceapă cursul primar. Și după cursul primar, croitura sa nu știe să facă niciun jucărie. Thank you. când ajunsă-și și numere arii până la șapte, fetițele și băieții încep să se ducă la școală. Ce e, mitule? Îți pare rău? Nu, da. am să mă duc singură, singură de tot la școală. Dar de unde? Și tătuțul își va pune ghiozdanul în spate, cu toate că o să i stea rău barbișorul cu ghiozdanul. Și va veni și pisica la școală și vor veni și vrăbile din Mahala împăcate cu mâța în vederea școlii. Și are să fie frumos la școală. Sigur că da. Uite, tu, după ce te tăvălești ca o găinușă în pământ și în praf, lași în baie o mulțime de murdării. Pe când la școală nu te mai poți murdări decât cu tibișir. Tibișirul e alb și seamănă cu un lucru pe care peste vreo 15 ani o să-l din preună cu un pămătuf și cu o glindă de poșetă de la drăghezi. Și profesoara, cum o să fie tătuțule? Profesoara e gingașă, curată ca un porumbiel și cu haină de catedra. Și știe și povești? Și povești, și poezii, și numai cuvinte frumoase care îndulcesc și răcoresc sufletul cu parfum delicat, făcut din cețuri de busuioc, maghiaran, izmă și învățită. Dar nu numai atât. Profesoara mai are și altceva. Are o cutie mare, o ladă lângă care șade o catedră plină cu nici nu se închipui ce minuni. Ce minuni, tătutule? Eu o să le vezi cu ochii tăi învățătoarea o să-ți dea în toate zilele câte o mărgică și duminica o mărgea mai mare portocalie. Primăvara înflorește în cutia ei gămălii de toate culorile, mărgăritare cât bobul de arpacaș, meiuri de cristal și agată. Și pe acul tău de aur și de-a lungul firului tău de borangic, se vor strecura zi cu zi, săptămână cu săptămână, lună cu lună, an cu an, toate măzăricile profesoarei. Și pentru o zi, când ai să fii mare, când sprânceana ta se încovoaie pe săgeata privirii, când genele vitărite de lumină vor tremura în noul răsărit al ființei tale, ai să fii împodobită de la grumaz până la coate cu zalele de scânteie ale fostelor părgelenici. Atunci totul se va înțelege mai rămâit. Gătelile au fost grăite și avuțire s-au căpătat în slove și gânduri. Școala, draga mea, strângem cuvinte pentru mintea și bătaia inimii tale, toată viața, toată lumea, toate jucăriile de bucurie și suferință cu care pleacă la pășunea luminii cărturarii, ca niște ciobani și pace încrezători, printre copacii cu foarea. Ați ascultat Cartea cu jucării de Tudor Arghezi Dramatizare de Mițura Arghezi și Vasile Mănuceanu Au interpretat Mițura Arghezi, Ludovic Antal, George Groner, Tina Ionescu, Coca Enescu, Nene Matei, Adrian Lupu, Camelia Stănescu, Sorin Ștefănescu. Regia de studio Crânguța Manea Regia tehnică Inginer Tatiana Andreicic regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia artistică Cristian Munteanu.